Kinyílott a tulipán a barázda szélbe, egy-két szál, három szál, csalfa voltál rózsám, megcsaltál. Egy-két szál, három szál, csalfa voltál rózsám, megcsaltál. Ez a kislány úgy éli világát, míg az anyja oda jár, süti a fogácsát éjfélig babáját reggeli. éjféli, hajnalig várja babáját reggeli. Ezt a legényt akartam szeretni, jaj, de hamar el kellett nekem tőle válni. Nem másért, csak azért, édesanyja tiltó szabáért. Anya Tiltu Savaa